Tebarek je Oteana koji nas je okupio u ovom mjestu u jednoj od Allahovih Tebarek je Oteala kuća a to su Allahu najdraža mjesta najdraža mjesta kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam koga bideži ima muslimu svome sahihu da mu je najdraža najdraže mjesto na zemaljskoj kugli, njegova kuća Tebarak je Oteala, pa kada čovjek dođe u Allahu Azze ođele kuću, on je gorst svoga gospodara Tebarak je Oteala, a u jednom hadisu koga vidiš imam Tabarani stoji a pravo domaćina je da ugosti svoga gosta. Pravo domaćina je da ugosti svoga gosta, ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, men kjane yu'minu billahi wa leumil ahir, fel yukrim dajfe, ko vjeruje Allaha i u sudnji dan neka ugosti svoga gosta. A ko ljepše može ugostiti svoga gosta od, dvoga, od naše gospodara te barake od a mi smo inša Allah njegovi gosti u ovoj kući. Pa je to samo po sebi veliki hajr i veliko dobro. Pored svih drugih blagodati koje imaju, da Allah te barake od šalje svoje meleke, da obaviju taj međlis i spustaju krila svoga rahmeta i svoje milosti prema tim ljudima koji se okupili u jednoj njegovih kuća da se poučavaju njegovi vjeri, da se vide da jedan drugom se u lice osmijenu, pa da tako sada uzmu i brojne druge blagodati koje možete spominjati bez imalo ustručavanja. Jer su mnogo brojne i ne mogu se lahko nabrojati. Pa je svaki hajru Allahu i tebarake wa ta'ala vjeri i svaki hajr u druženju u ime Allaha tebarake wa ta'ala na putu poučavanja ove vjere. i molim ga subhane da naš ovaj skup učini radi njegovog lica i njegovog zadovoljstva jer je ihlas prva stvar koju čovjek mora imati pri činjenju nekog dijela pa ako mu ihlas nije na mjestu nakon toga mu više ništa neće vrijediti a potom draga moje braćo i cijenjene sestre ja sam ubijeđen da nikome od vas nije skriveno da je uzvišeni Allah azze ođel i svoje božanske mudrosti odlikovao jedne ljude na drugima. I to nije samo stvar u pogledu ljudi, to je stvar u pogledu brojni drugih stvari i Allahovi stvorenja, u pogledu vremena. Pa je Allah te barak je otala odlikovao jedno vrijeme na drugim ili u pogledu mjesta, odlikovao jedna mjesta na drugim mjestima i tako dalje. Čak je odlikovao jedne životinje na drugim životinjama. Pa je odlikovao Allah te barak je otala eđelda psa koji je poučen lovu da može loviti i da je njegovo meso halal koje je donese nakon ulovljenog, jeli, ulovljene žrtve. A nije dozvolio da se jede meso psa koji donese žrtvu koja nije poučena. Pa je poučavati se vjeri veliki hajr. Jer je Allah te barak je otala napravio razliku između poučenog i nepoučenog psa. Pa od poučenog se može jesti meso, od nepoučenog šta? Ne može. Tako isto kod džina. Zar nije onaj džin kazao ja ću ti donijeti arš njezin prije nego što ti ustaneš sa svoga mjesta. A kaže وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يفد إليك طرفك A kaže onaj koji imao znanje iz knjige, ja ću ti ga donijeti prije nego šta trepneš oko. Pa vidimo razliku između učenog i neučenog džina. I svugdje postoji razlika između učenog i neučenog. Pa je tako velika blagodat da se okupimo u Allahovoj kući i da se poučavamo njegovoj vjeri. Da vidimo blagodati onoga što mi imamo u našim rukama. Ono draga moje braće i cijenje sestre, što mi imamo, da drugi imaju, njihovi vratovi bi bili iznad oblaka. Ne biste vidjeli njihove, ja znam šta pričam, njihove glave ne bi nikako bile ovdje na zemlji, nego bile gore u oblacima, od ponosa. Pa zbog čega su onda glave muslimana pognute i oborene, snujneni, žalosni, zbog čega? A imaju nešto što je najvrijednije, odlikovao je Allah te barake wa ta'ala jedne ljude na drugima. Odlikovao je Allah za uđel muslimane nad nemuslimanima. Dao im je knjigu, Kur'an i Kerim, dao im je poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme častne generacije, ashabe, židovi da imaju jednog ashaba koji je služio Musa alaihi sallam dva dana, klesali bi mu kipove i redali ih, ne biste mogli ulicama proći od tih kipova. A mi imamo najbolju generaciju imamo Ebu Bekra, imamo Omara, imamo Osmana, imamo Aliju, imamo druge ashabe. Pa zbog čega da ne budemo ponosni? Kažemo, draga moja braćo i cenjene sestre, da je Allah te barak je teala odlikovao jedne ljude na drugima. I učinio je i izdvojio od tih ljudi svoje iskrene robove od tih iskrenih robova je izdvojio svoje evlije, svoje prijatelje. Između tih evlija je izdvojio vjerovjesnike. Između tih vjerovjesnika je izdvojio poslanike. Između tih poslanika je izdvojio koga? Ulul azmi min rusul. Između tih ulul azmi min rusul je izdvojio našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa sto stepeni odlikovanja ljudi jednih na drugima. Ja sam večeras htio da se prisjetim s vama skupa jednog termina koji je poznat u našem običajnom pravu ili kod našeg svijeta često se koristi ko je to valijullah eulija Allahov prijatelj kako čovjek da bude Allahov prijatelj često se govori, navode se nekakve priče da je neki dedo bio Allahov prijatelj nije nikada klanio a bio Allahov prijatelj Kako to može li to čovjek da nikada ne klanja da bude Allahov prijatelj? Šta znači Allahov prijatelj biti? Kako se dođe do tog stepena i tako dalje? Bileži imam Ebu Davud u svome sunenu od Omara ibn al-Hafaba radijallahu ta'anhu ta anhu sa ispravnim lancem prenosilaca da je kazao, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao doći će na sudnji dan ljudi koji nisu ni vjerovjesnici ni poslanici a zavidjet će im onom dozvoljenom vrstom zavisti to jeste priželjkivaće i vjerovjesniti poslanici nagradu koju su dobili kod Allaha. Pa su kazali ashabi, onako svi začuđeni, o Allahu poslaniče, opiši ih nama, ko su ti ljudi da ih znamo? Kaže, to su ljudi koji su se voljeli u ime Allaha. To su ljudi koji su se voljeli u ime Allaha, ne zbog svojih rodbinskih veza, niti zbog materije koju su jedni drugima davali, trgovina i biznis i slično tome, već se voljeli zbog Allaha te barake o teala, na njihovim svjetlim, na njihovim licima je svjetlo i oni su na svjetlu, neće se bojati onda kada se ljudi bojali, budu bojali i neće strahovati onda kada ljudi budu strahovali, pa je proučio nakon toga Ela inne eulija Allahi la haupun alaihim wa lahum jahzenun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. U istinu Allahovi prijatelji, evlije, za njih nema straha. Niti će se žalostiti. Ko su? Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. Pa je u ome ajetu pojašeno šta je to evlija, šta je to Allahov prijatelj, šta je, šta je to pravi Allahov rob. To je čovjek koji se boji Allaha te barake iskreno i koji vjeruje pravim imanom svojim srcem od oslonca, nade, straha, bogobojaznosti, to su sve radovi šta? Djela srca, koja se ne vide. Ali su djela srca bez kojih nema potpunog imana. U hadisu koga bilježi imam Ebu Nuaym u Elhilije, je Tabarani i drugi od Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu, čiji je lanas prenosilaca dobar, kaže Ibn Abbas da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Eulijau Allahi iza ru'u ili alladina iza ru'u zukira Allah azza wa jel Allahovi prijatelji su oni koji kada ih pogledaš prisjetiš se Allaha kada ga pogledaš, pogledaš u njegovo lice, on te posjeti na Allaha. Ne posjetite na biće Allaha, te barek to je naravno, to je jasno vama. No međutim, posjetite šta na Allahovu vjeru, na takvu, na iman, na bogobojaznost, na hajdi, na dobro. E to su Allahovi prijatelji. U jednom hadisu koga bideš imam El Hakim, oko čije vjerodostojnosti ima spor među hadijskim stručnjacima, kaže se Ela inne eulija Allah el musallun. U istinu Allahove vlije su, njegovi prijatelji su, klanjači ovaj hadis ispravno da ima mahanu u svome lancu prenosilaca. Neki su ga smatrali, smatruju ga ispravnim, ali je ispravno da je on ima, da on ima mahanu u svome lancu prenosilaca, da je slab, no međutim njega potvrđuje opće značenje hadisa Ebu Hureyre, koga bilježi imam Buharija u svome sahihu, poznati vama hadis, hadisi kudci, men aada li volijen, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sallam, da je rekao Allah te barak je otala, ko meni, po mome evliji i kome mome prijatelju bude neprijatelj, objavio sam mu rat. I moj se meni rob ne približava ničim više do onim što sam mu propisao. I nastavlja mi se približavati sa nafilama. Znači, najdraža stvar kojom se rob približuje Allahu te barake o tela i da postane njegov prijatelj jeste ono što mu je Allah propisao. A najbolja stvar propisana, najbolji praktični obred jeste šta? Namaz. Namaz. Pa tako ovaj značenje ove hadisi kutije potvrđuje onaj hadis prvi ako je slab, njegovo značenje je ispravno. Ha, značenje je ispravno. Pa je, jer namaz je, bez namaza nema dina, nema vjere. Nama, na, na, namaz je stup na kome se počinje. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, Hadisu koga bilježi vam tirmizi, i dijal makdisi sa dobrim lancem prenosilaca, evvalu ma juhasebu alaihi l'abdu, jevme l'qijameti salah, prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Fe in salahat salahat sairu amelihi. O in fesedet, fesedet sairu amelihi. Pa ako bude taj namaz ispravan, bit će ispravna i druga djela. A ako bude namaz pokvaren, bit će pokvarena i ostala djela. Nemojmo da pređemo preko ovoga hadisa, samo da ga spomenemo. Došlo, dosta puta smo ga možda čuli. Hajmo samo malo pogledati i zastati kod ovoga hadisa da vidimo kakav je kontekst hadisa. Jako čudan kontekst hadisa. U hadisu se kaže prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu namaz u redu. Pazite dalje kontekst hadisa. Onaj čiji namaz bude ispravan, bit će ispravna i druga djela. U redu. A pogledajte zadnji taj dio hadisa. A čiji namaz bude pokvaren. Šta znači da ovaj čovjek šta? Klanja. Razumijete? Čiji znači, namaz bude pokvaren. On klanja, čovjek klanja. Ali je pokvario namaz. Klanjao ga brzo. Nije upotpunjavao ruku i srčde. Nego je samo onako klanjao kako je poslanik sa osanom opisao kao pjetao koji kljuca. Pa mu to ništa ne koristi. Ili kao čovjek koji pojede temru ili dvije pa mu to ne ugasi njegov glad. I ne utoli njegov glad. Jel? Pa kaže čiji namaz bude pokvaren. Znači taj čovjek klanja. A ne klanja ili u njegovom vremenu ili klanja na nepropisan način pa pokvario namaz bit će mu pokvarena druga dijela. Ali čovjek klanja, braćo. Šta mislite šta je sa onim koji nikako ne klanja? Ova je klanjao, klanjač bio. I pored toga mu sva druga dijela propala. Pa šta je onda sa čovjekom koji nikada nije osjetio ljepotu da spusti svoje čelo iz poniženja pred Allahom te barak je otala na zemlji. Takav je u istinu, takom je uskraćeno svako dobro i svaki hajr na ome dunjanuku, a također i na ahiretu pa je u istinu namaz i oni koji obavljaju namaz na propisan način bez sumnje kažemo da su Allahovi prijatelji. Jer ne znači braćo da su Allahovi prijatelji ljudi da mu treba dolaziti nešto u snu, da on sanjava nešto što drugi nemaju, ne nije to. Allahov prijatelj uzeo se Allaha za svoga zaštitnika, na njega se oslanjaš, oslanjaš, samo njemu do učiniš, samo njega vjeruješ. Samo njega za gospodara priznaješ. Samo smatraš da je on taj jedan jedini kome možeš i balet činiti, koji te je stvorio, koji te je obskrbio i tako dalje. I onda spojiš sve one tri vrste teuhida, teuhidu luluhije i rububije i teuhid imena i svojstava Allahovi tabarake o teala. To je Allahov evlija. I to je Allahov rob. A poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao u hadisu koga bilježi imam Hakim i Ahmed sa lancem prenosilaca koji ispunjava Buharine muslimove kriterije Allah neće nikada u vatru baciti svoga prijatelja. Nikada neće baciti svoga prijatelja u vatru. Braćo i cijenjene sestre, uzmite koliko je majka milostiva prema svome djetetu. Posebno kažemo majka. Jer otac je opet nešto drugo. Pogledajte majku, kada najveće dijete plače, ona plače sa njim. Kada se dijete smije, ona se smije sa njim. Otac kada bi pola sahta uzeo dijete da ga ljulja, možda bi Bešika i dijete završili parku. Kroz prozor bi možda izašli. Jer otac je drugačije prirode od majke. Ali majka koliko je milostiva prema djetetu. Pored toga, pored te nje je velike milosti, Nemoguće je da majka pomisla to svoje djete baci u vatru. Tako mi je Allaha, ta njena milost ne predstavlja ama baš ništa u odnosu na Allahu te barak je otala milost prema njegovim robojima. Ima ih Allah te barak je otala stotinu. Nama je spustio na zemlju jednu jedinu milost. Jednu samo. Od te milosti ta majka voli to svoje dijete. A oni i drugi 99 Allah azze je ostavio za mu'mine, za vjernike na sudnjem, nije za nevjernike za mu'mine, za vjernike na sudnjem danu. Pa možete misliti, oli sada ovdje, ova jedna, dodajte uzim 99, kako će Allah biti milosti vjernicima? Kad mu kaže, robe moji, zar nisi sada činio to i to, jesam gospodar, zar nisi to i to, jesam, go, jesam gospodaru, priznajem svoju slabost, idi, kaže, ja sam ti oprostio. Da niko ne zna. A šta mislite kada dovede nevjernika pa ga osramoti pred prvima i posljednjima, zbog njegovih dijela koje je činio? Zaustavi ga za svaku sitnicu kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koga bilježi imam Buharija men husib uzib onaj ko bude obračunavan biće kažnjen pa Ajša rekla Allahov poslanice pa za nećemo svi biti obračunavani znači svi smo helać pa je kazao poslanik ne ovdje se misli men husib onaj kome bude hisab i njegov obračun bude, bude pitan za svaku sitnicu nećeš biti pitan za svoj metak za hiljade koje si gomilao, nego za svaki cent i manje od centa pona osob gdje je prošao, takav je propao. Ali kada Allah hoće robu onako globalan, opći onaj hisab da napravi, onda ga upita za nisi činio to i to, za nisi činio i druge grije, jesam, idi kaže sve sam ti oprostio. To je milost Allaha te barake o tela prema njegovim prijateljima, prema evlijama, prema klanjačima, prema mu'minima, prema onima koji su držali do Allahovih te barake o tela granica i nisu ih prelazili i nisu ih prekoračivali. što se tiče Allahovih prijatelja, pravih mu'mina, koji se drže puta Kur'ana i Sunneta i prakse prvih generacija. Ovo je, braćo, jako bitno. Neko kaže, ja sam musliman na Kur'anu i na Sunnetu. Samo. Kažemo, to je hajri, to je dobro, ali to nije dovoljno. Jako bitno. Mora se uz te dvije stvari dodati praksa prvih generacija. Jer kogod razumije Kur'an na drugi način, mimo onoga na koji ga razumio Ebu Bekr i Omer i Osman i Ali i Ebu Bejde i drugi ashabi, taj je promašio put. Jer svi muslimani kažu, mi smo muslimani na Kur'anu i Sunnetu. Jer nema musliman koji je razuman, čak i da je od iskrivne sekti da kaže nisam na Kur'anu i na Sunnetu. To je nemoguće. Jer zna da je sebi odma da je sam sebe izveo iz dina i iz vjere. No međutim, gdje je ta granica i gdje je taj hijab i paravan koji razdvaja istinu od onoga što nije istina, To je sređenje ashaba i sređenje prvih generacija. Razumijevanje dina i vjere globalno, globalno kao što su oni razumjeli. Naravno imaju neka pitanja gdje vrijeme čini svoje odstupanja, to je te stvari prepuštaju u lemi i mučtehidima da oni odlučuju shodno Kur'anu i Hadisu, naravno ne po svojim prohtjevima, no međutim globalno razumijevanje Kur'ana, a posebno akide, mora biti isto. Ne može biti drugačije nikako pa se same evlije i Allahovi prijatelji, i Allahovi robovi razlikuju po svojim stepenima i svojim deređama. Bilježi ima muslim u svome sahihu hadis u kome se navodi koga prenosi Al-Bashir ibn Sa'd radijallahu ta'ala anhuma u kome se navodi da je jedan od ashaba rekao dok su bili u poslanikovoj sallallahu alaihi wasallam džamiji ما أباري أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج kaže, mene ne zanima nakon što sam primio islam da radim bilo kakvo drugo djelo do, da napojim hađiju vodom. Hađija kad dođe da ga počestim da ga napojim vodom. Kaže drugi, ma ubali en amele amelen ba'de islam illa en amur el mesjid el haram. Kaže, mene ne zanima nakon moga islama da činim drugo djelo osim da pravim i da gradim Allahovu kuću kjabu. Mesjidul Haram, znači Mesjid, jeli, Harem u Mekke. Kada je to čuo Alija radi Allah, ono rekao je El džihadu fi sebilillah hajrum mimma zekertuma kaže džihad na Allahom je putu bolje toga što ste vas dvojica spomenuli. Pa je rekao Omer radi Allahu ta'alanu la terpo asvatakuma inda dimberi Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Velaki idha kudjeti sala sa'alt. Sa Kaže, nemojte dizati svoje glasove kod imbera poslanika, sallallahu alaihi sallam. A Omer radijallahu anhu dobro zna šta znači to. Jer su jedne prilike bili kako bine živan Buharija, Omer jebu Bekri došla je jedna skupina ljudi da posjete poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa su se počeli Omer jebu Bekr prepirati. A ova je priča kod Buharije. Pa je rekao Ebu Bekr, kaže Omeru, ti nećeš ništa nego samo da kažeš suprotno mome mišljenju. To ti je cilj, da mi kontriraš. Kaže, nije tako, jeste, pa su dizali glasove, pa je Allah te barak je od tala objavio, o vjernici, nemojte dizati svoje glasove iznad glasa poslanika, sallallahu alaihi vseleme. Ja, ejuhan ledine amenu, na tarfau asvatakum feuka sautin nebi. Pa kaže se nakon toga, kaže Ibn Omar, sin Omar ibn Khattaba, kaže kada bi nešto poslanik sallallahu sallam pitao Omera, uvijek bi ga morao preupitkivati, pa bi se na kraju morao zavratiti, pite Bekra, šta je to rekao Omer? Tako je tiho govorio, više nikada svoj glas nije digao. Kažu ima sahabima, nemojte dizati svoje glasove kod imbera poslanika, sallallahu alaihi sallam, već ja pitate Allahovog poslanika šta je i zbog čega. Pa je pitao, pa je Allah te barak je o tala objavio, ajet, Eđealtum siqajete l-hađi wa imarete l-mesjidi l-haram kemen amene billahi wa lehum il-akhir wa jahede fi sabili la jestavuna inda Allah. Zar ste vi to učinili? pojiti hađiju vodom i graditi haremu u Meki kao borbu na Allahom put, to se nikada ne može isporediti. Znači, stepeni i deređi u dijelima, jer su braće od dijela ta koja sude nama i dijela su ta na osnovu koji se mi važemo i vrijednujemo. Kod Allaha može biti tijelo 200 kg, ništa ne vrijedi. Kao pero. A može biti čovjek slab, mršav, bolestan, ali je kod Allaha kao brda. Jedne prilike Abdullah ibn Mesaud se popio na palmu, pa mu se otkrila njegova potkoljenica. Pa se počela sahavi smijeti. Vidjeli pot, potkoljenicu kao prutić jedan. Pa se počeli smijeti kada su vidjeli kako je mršav. Kaže, zar se smijete potkoljenici Abdullaha ibn Mesauda kako mi je Allaha? Njegova potkoljenica je kod Allaha teža nego to i to. U nekim spredaja spominje nego brdo uhud. Jer se ne vrijednuje masa i količina, nego se vrijednuje ono što je u srcu. Nur imana i nur srca se, to je to je ono što se vrijednuje. Zato kada vidimo mnoge muslimane, kada mu kažete Allah će te pitati u kaburu tri pitanja. Bićeš pitan ko ti je gospodar i ko ti je vjera i ko ti je poslanik. Kaže što je lahko odgovoriti na to. Gospodar Allah, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme i vjera islam u čemu je problem kažemo jeste ali je problem što ti u kaburu više ne odgovaraš sa mozgom i sa svojom pameću već odgovaraš sa nurom imana koji je bio u tvome srcu pa tad ne priča mozak i jezik nego priča srce e u tome je problem a tvoje srce prazno i truhlo pa nećeš moći odgovoriti E tako je ome, Allah te barek tala ne važe, braćo, naša tijela, I naš mozak, pametan čovjek bio, koliko je pametniji koji će biti u, džeh, u džehennemskoj vatri i gorivo za džehennemsku vatru. Nego važe srca čovjekova, njegov ihlas, njegov nijet i važe njegova djela koja je uradio. Mi ako pogledamo u istoriju Islama, vidjet ćemo brojne predaje od naših prethodnika koje ukazuju da su bili Allahovi prijatelji a svojim prijateljima Allah te barak je utala daje keramete. Vi ste svi čuli da ima nešto za u kerameti. Muđize su za poslanike, a kerameti su za Allahove dobre robove, Allahove prijatelje. Pa ponekad dadne keramet čovjeku da ga učvrsti na pravom putu. Hoće da se pokoleba, pa mu Allah te barak da dadne keramet da ga učvrsti. Pa ponekad dadne keramet nekome koje je nižeg stepena, niže deređe, sa takvom imanom i bogobojaznošću od čovjeka koji je bolji od njega, da bi ga učvrstio. Pa znači nije generalno pravilo da svaki čovjek Allahov prijatelj mora imati šta? Keramet, ne mora. Ali se često su se dešavali kerameti. Zato su kerameti kod tabina bili više nego kod ashaba. A to što su bili potrebni tabina nego kome? Ashabima. Gdje je iman ashaba u odnosu na iman, tabi, ima, iman tabina? To se nikada ne može isporediti kad je pitan imam Ahmed kako bilježi imam El Lali Kjaj u svome sunanu, kaže je li bolji neko od tabina od nekog od ashaba. Vi znate da ima ashaba za koje mi nikada nismo čuli, je tako? Ima 300 Abdullaha, 300 ashaba koji se zovu imeno Abdullah. Koliko bi mogli nabrojati ashaba koji zove Abdullah? Možda 5, 6, 10, 20, 100. Šta je su oni 200? Nikad čuli za njih Abdullah ibn Havale, ko je čuo za njih? nepoznat, u redu. Taj ashab, je li on bolji od muđahida? Od Ata, Saida ibn Đubeira, Hasan al-Basrija, Katade, Zuhrija. Tabini za koje smo čuli, koji isprenjeli hiljade hadisa, koji izbili muđahidi na lahom putu i tako dalje. Kaže ima Mahmed, pazite braće ovaj odgovor. Kaže kada bi uzeli dijela svih tabina i stavili na jedan tas vage, svih tabina, milioni tabina koji su bili, a uzeli sa druge strane ashaba koji je najniži po deređi kod Allaha. I samo jedan njegov pogled u lice poslanika sallallahu alejhi ve i stavi na drugi ta svage, prevagnuo bi ta, taj pogled sva ova djela. Pogled to. Zbog čega? Zato što se pogled jedan u lice poslanika sallallahu alejhi ve selleme ne može ničim dostići. To je sohbet. Čovjek time postaje ashab. U hadiskoj terminologiji čovjek biva ashab kada vidi poslanika sallallahu alejhi ve selleme jednom u životu i bio je musliman kad ga je vidio i umro je na svom islamu. A tako tabin biva isto ashab. Ovaj čovjek biva tabinom ako vidi ashaba na islamu i umre na svom islamu. Pa taj pogled se nikad više ne može nadopraviti. E sada možemo razumjeti predaju koji stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao doći će vremena da će onaj ko bude držao se za islam i za iman kao da drži žaravicu u svojoj ruci. Pa su kazali ashabi o Allahov poslanice. Šta njima pripada od nagrade? Kaže pripada im nagrada 50 šehida od vas. Pa su kazali ashabi onako začuđeni, izbunjeni, misleći da je poslanik sallallahu alejhi ve pogriješio Kažu, Allahu poslaniče, od nas ili od njih? Kaže, ne, već od vas. Berminkum, hoću kazati, mene nisam ja pogrešio, znam ja šta govorim. Ovo je objava, nije to moj jezik. To je Allah te barek je odala tako naredio da se tako govori. Pa je sunnet sav, osim malko, mali dio suneta je objava od Allaha te barek. Kao Kur'an. Samo što je Kur'an ima, ili drugi propis. Dobro, kako sad da pomirimo ovaj hadis i onaj što smo kazali za viđenje? Riječ ima Mahmeda, to nije hadis. Da ne može se dostići. Kažemo, može čovjek dostići da ima nagradu čega? Šehadeta sahaba. Može. Ali ne može dostići suhbet, to da je ashab. Jer čovjek kad poginuo stotinu puta nije ashab. Hiljadu puta nije ashab. I ne znam šta da bi kad bi učinio na ovoj zemlji, nikada ne može dostići stepena sahaba. Pogledajte hadis koga bilježe imam Buhari i Muslim u kome je poslanik s.a.v. kaže La te subu ashabi te walleti nefsi bi jedihi leo ene ahadekum en, enfeka mitle džebeli uhudin zahben ma belega mudde ahadihim wala nasife Nemojte, kaže, psovati moje ashabe. Tako mi onoga u čiji ruci moja duša, kada bi neko od vas uložio na lahom putu koliko brdo uhud zlata, a to je nešto nemoguće, ne bi, kaže, dostigao ni jedan, jednu pregršt, niti pola pregršti koju je on izdvojio na Allahom putu. Ashab. U predaji kod imama El Ismailija u njegovom muadžemu stoji jedan dodatak koji je još čudniji. Koga skoro da ne možemo povjerovati. Ali je ispravan, ima ispravan lanac prenosilaca. Stoji u njemu da je rekao لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ الْحَدِيث Kad bi od vas neko svakog dana izdvojio koliko brdo uhud zlata. Braćo, brdo uhud to su serije brda. Kad bi čovjek obilazio, treba mu možda mjeseci da ih obi, ili dana i dana da ih obiđe, da ih pregleda. Svakog dana kad bi ulagao, pazite, kada bi, ne može. I kada bi, ne može opet. Pa pogledajte šta je ashab. Kada ima Mahmed pitan, da li je vredniji Omer Ibn Abdil Aziz, on je peti pravedni halifa, on je od potomaka Omera Ibn Khattaba. Da li je vrijedniji on ili je Moavija? Vi znate da ima bolesti srca među nekima koji se pripisivaju muslimanima pa diraju Moaviju i u druge ashave. Da li je bolji, kaže Moavija, ili Omer ibn Abdel Aziz? Kaže, tako mi je Allaha, Moavija je bolji od 500 Omera ibn Abdel Aziza koliko i god stepen da ima, ne može dosti stepen toga sahaba. Pa znači, vidimo da se razlikuju po svojim stepeni. Pa Allah te barek od tala daje svojim dobrim robovima i vlijama daje keramete. Ja ću vam spomenuti nekoliko kerameta da vidite šta su to kerameti kod nas u islamu, kod muslimana i koje se spominju u našim hadijskim zbirkama i knjigama istorije i sire. Jer, braćo, ponekad čovjek ne može razlikovati između kerameta i sihra. Keramet i poniženja i slično tome. Allah te bar nekad poniži roba, ponizi roba sa nečim. Pa neko misli da je to od kerameta, to nije njemu keramet. Nego to je njemu poniženje da bi mu njegovu propast i njegov dalalet povećao. Od kerameta koji su desili jeste ono što bilježe Buharija i muslim u svojim rodostojnim hadijskim zbirkama da je Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu jednoga dana poveo sa sobom par gosti u kući. Pa je rekao svojoj ženi, ja uhte beni firas, isnajnana paama. Kaže, o, kćerko benu firasa, tako se obraća, ili sestro benu firasa, tako se obraća svojoj ženi. Kaže, napravi nam nešto da, da zalogajimo. Pa je napravila hranu i donijela. Pa kada god bi uzeli ovi gosti zalogaj, iz, ispod tog mjesta bi izrastao još veći zalogaj. Pa kada god jedan uzme zalogaj, još više izraste. Pa kada su završili hranu, Pita kaže, šta je ovo? Kaže, tako mi je laha, kaže, ove hrane tri puta više nego što je bilo kada ste počeli jesti. Pa su poslali tu hranu poslaniku, sallallahu sallam, pa je jeo on i drugi svi asabi, opet nisu mogli pojesti. A pripremna hranu za trojice ljudi. To je keramet Allahovom robu, Ebu Bekru, radi Allahu te anhu. Također, bilež imam Buhari u svome sahihu, Ebu Davudu u svome sunenu, od Hubejba ibn Adija, radi Allahu te anhu, da je a bio je časni ashab koji je bio koji je ubio El Haritha ibn Amira, jednog mušrika u bitci, pa su ga zarobili pa su ga stavili u zatvor pa kaže u Bejdullah ibn Iyad kaže nikada nisam kaže vidio zatvornika boljeg od njega kaže ušao bi mu kaže u Meki kaže kada u zatvor zatvoren privezan nema kaže nijednog kaže ploda u meki, ništa nema za jesti, kaže ispred njega, kaže grozdac, najljepše grožđe. I on kaže, jede taj grozdac. Nisam, kaže, nikad vidio, kaže, kaže, zatvorenika bolje od njega. Pa kad su ga poveli da ga ubiju ban harema u pustinju, da ga ubiju, kazao je, pustite me da klanjam dva rekiata. Pa je klanjao dva rekiata i skratio ih. Kaže, tako mi je laha da se ne bojim, da ćete vi pomisliti da sam se ja uprašio, kaže, ja bih ih odulio. Jer ako bi klanjao duže, kazali bi prepao se, pa hoće da produži sebi koju minutu život. Kaže ne, kaže ja se. Pa je uzeo sin od ovoga, El Harisa, pa ga, Ibn Amira, jel, pa ga ubio. Pa kaže, imam Buhari u svome sahihu, i spominju to od učenjaka El Selefa, da su kazali da je ovaj eh, Hubeib ibn Adi prvi ko je uveo ovaj lijepi sunnet, da čovjek klanja dva rekiata prije svoje smrti. Prije što bude ubijen, što mi kažemo na pravdi Boga, je li nepravedno bude ubijen, da klanja dva rekiata Allahu te barek I vidiš imam Bukhari u svome sahihu, Ibn Hidban također u svome sahihu, od Etufejla Ibn Amira, da je kazao, bili smo, kaže, u bitci sa Amirom Ibn Fuhejra. Pa je, kaže, ubijen. Pa sam, kaže, vidio, tražili smo ga, kaže, između ubijenih, kaže, nismo ga mogli naći kaže pa sam digao kaže svoj pogled prema nebesima i kaže vidio sam ga kaže između nebesa i zemlje ovo je braću Buharinu sahih, Buharijem sahih ova priča htjel ne htjel moram u nje vjerovati kaže pa sam ga vidio kaže i drugi kaže tako mi je Allaha kao da gledam u njega on između nebesa i zemlje pa je onda kaže potom spušten izdvojen između ti svih ubijeni da se zna ko je Allahov prijatelj da ne bi bio sa onim ko nije to keramet Allahovim tebarak je odala iskreni I bileži imam el Bejheqi u svom dijelu šu'ab ul iman, oprostite, bileži imam el Bejheqi u svom dijelu ili etikad, da je Omer radijallahu ta'ala anhu, a za ovu predaju kaže Ibnu Kesir u svom dijelu el Bidaje u Nihaje, i Ibnu Hajar u svom dijelu ili Sabe i Šeha Albani u svojim silsilama da je dobra, da je da ima lijepa nesprostata, znači da je ispravna. Kažu da je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu poslao vojsku i stavio im kao emira čovjeka koji se zvao Carijetu Ibnu Zunejm. Kaže pa smo došli i otišli u bitku. A Omar radijallahu anhu je ostao sa svojim ashabima u Medini i popeo se na minber da im drži hutbu. Pa je sa minbara povikao o Sarije tu na brdo, o Sarije na brdo. Pa su ashabi svi začuđeni onako čušite riječi. Ne jasno im šta Omer govori, nikada to prije nije kazao. Nisu ga pitali. Nije se niko usudio nešto da pita Omara. Jer Omerov je štap uvijek radio. I Omerov štap je bio daija. Nisu smjeli pitati. Pa kada je došao jedan od otih pripadnika te vojske, došao je prije da obavijesti o ishodu bitke, tako je bio običaj. Kaze Omer kako je bilo, kaže Subhanallah, ovladaru pravodjeni, bili smo, kaže, na brdu. I kaže, porazili smo našeg neprijatelja. I kaže, potjerali smo i nizbrdo. Kaže, počelo se dježiti. A sa druge strane su prišli drugi na brdo. Pa onda, oni bivaju donji. Kaže, pa smo čuli iz neba kako neko viče o stari, na brdo, o stari, na brdo. Kaže, tvoj glas smo, kaže, čuli iz neba. Pa kaže, vratili smo se na i kaže, porazili one što se popio na i tako su, kaže, izgubili gdje je današnja tehnika i nauka i telefoni i sateliti necovi i ovi oni i šta Omeru radijallahu ta'ala mu ono je dato prije 1400 godina dat mu je takav keramet da ga čuju na stotine kilometara daline kako savjetuje muslimane keramet je Allahovi te barak je otala njegovim iskrenim robojima i bliži imam Abdurazak u svome Sanefu od Umu Ejmen kada je pošla da učini hijđru u Ramazanu postila je. Pa je izišla i došla do jednog mjesta i htjela je tu da umre na tom mjestu jer kaže nema vode, žedna, postila taj dan. Kaže kada je bilo vrijeme i stara, čula sam, kaže, glas na svoje glave. Pa sam, kaže, dignula glavu i vidjela sam, kaže, ono jedno krbe, ne znam kako se vješino je nešto obješeno iznad glave, kaže na jednom bijelom koncu koje je privezano za nebo. Kužetu. Kaže, pa sam se napila iz toga i nikad, kaže, više u životu nisam oželjela. Nakon toga više njeno piće je bilo onako da se pije samo. Da se ne kaže da se ne pije. A nije bila žedna nikada više. Nakon toga. Keramet, probu. Bogimana po, ostavila sve u meki, pošla na put. Posti, žena čini hidžu. Pa kako da, braćo, vidite, Allah teba, nekada mi zaista imamo poremećene kriterije. Bojimo se u islamu za rizik, za skrbu, za ovo, za ono. Allah, bili smo nekad u nevjerstvu ili blizu nevjerstva ili slabi muslimani, pa nas Allah nije ostavio, nije nas napustio, nije nas upropastio. Pa kako će nas Allah upropastiti muslimani? Allah nas nije napustio, I nije nas ostavio, nije nas zanemario kada smo bili njemu nepokorni. A da nas zanemari kada smo mu pokorni, to su poremećeni kriteriji. To je stvar do akide, do vjerovanja. Vidiš imam Tabarani u svome dijelu od Muađu Munkebira, od Muhammeda ibn Munkebira, jednog tabijina, da je rekao, kaže, pričao mi je Setinetu, Meula Resulillahi sallallahu alaihi sallam, Setine, čovjek koji je bio, a Setine na arapskom znači, lađa. Kaže, on se tako zvao. Bilo je lađa. Koji je bio sluga poslanika sa Lovsanem. Kaže, jedne prilike sam, kaže, uzjahao lađu, kaže, i krenuo, kaže, preko mora. Kaže, pa je zaduvao ja kvjetar oluja i kaže, moja se lađa raspala i kaže, ja sam se uhvatio, kaže, za jednu, kaže, od tu dasku i kaže, isplovio sam, kaže, na jednu obalu. Kaže, kada sam isplovio na tu obalu, kaže, prišao mi je lav. Prilazi mi, kaže, lav. Pa sam mu rekao, kaže, ja sam, kaže, Svetinetu, ja sam sluga poslanika Salosana. Kaže, pa mi je prišao, kaže, spustio svoju glavu i kaže, gurao me sa svojim, kaže, ramenima, dok me nije, kaže, isterao na drugi dan, na drugu stranu šume i kaže, onda mi ukazao na put, kaže, kuda će dalje krenuti. Kaže, pa sam nastavio. I kaže, ostao iza mene nešto mrmljajući, kao kaže, da hoće da me pozdravi. I kaže, to je bio moj zadnji susret, odnosno, kaže, rastanak sa njim, nakon toga ga više nisam nekada vidio. imam Ibu Hađer Raskalani u svome djelu Elisabe, kada je kažnjavana i kada su patili ženu koja se zvala Zunejra. E Zunejra, žena koja je patila u Meki kada su patili jeli Bilal i Sumeija i drugi. Kada su je patili od silne muke, oslijepila je. Patnje i tako dalje. Kada je oslijepila, kazali su mušici, pogledaj braćo imana i djeli. Toliko je patnje da oslijepi od muke. Izgubi čovjek vid. Pa su kazali Esabe basaraha el latu uza kaže oslijepili se lat i uza njihovi bogovi zato što je kaže počinila kufru njihove bogove. Ni vjerovala naše bogove pa su je vidite kako su je kazali. Pa je kazala Kellah Kella la wallah Farafa'at yadayha fada'at rabbaha faradda 'alayha basaraha Pa rekla, nije tako mi Allah, a nisu oni to uradili. Pa je digla svoje ruke i dovila Allahu, pa je vratio njen vid. Pogledajte, braći, to su kerameti. Čovjek kažava na lahom putu. Takav zaslužuje da dobije keramet. Bineš imam Ebu Nuaimu, u svome djelu Adhilije, je to da je Ebu Muslim El Haulani, to je jedan poznati tabin, koji je primio islam na dan Huneyna, A došao je u Medinu za vrijeme hrafeta Ebu Bekra radijallahu djala. Da, je, da ga je sreo Ibn Kajis El Anesi koji je sebe za sebe govorio za sebe govorio da je poslanik onaj je lažni, jedan od onih lažnih poslanika sa Museilemetom El Kezdab i drugi uhvatio je njega pa mu kaže svjedočiš li ti da sam ja poslanik? Kaže, ne čujem. Kaže, svjedočiš li da je Mohamed poslanik? Kaže, svjedočim. Kaže, svjedočiš li da sam ja poslanik? Kaže, ne čujem. Kaže, upalite mi vatru. Pa su upali jednu veliku vatru. Kaže, svjedočiš li da sam poslanik? Kaže, ne čujem. Kaže, svjedočiš li da je Mohamed poslanik? Kaže, svjedočim. Znači, čuješ. Kaže, baš ga u vatru. Pa su ga bacili u vatru, pa je počeo hodati po vatri, po nekim predama da je klanja u vatri. Pa su kazali, izvedite ga, izvedite ga, izvedite ga, izvedite ga, kaže, da će biti fitne za ljude pa ga pustili i otišao. Kada je došao u Medinu, u vrijeme Ebu Bekra, prišao Omar, kaže, dođi vamo da te poljubim u glavu, kaže, i hvala Allahu koji me nije usmrtio, prije nego što sam vidio kad je čovjeka od ovoga umeta, kao što je bio El Halilu Ibrahim, alaihissalam. Kaže, Allahu hvala koji me nije usmrtio, prije nego što sam vidio čovjeka od ovoga umeta koji je bio kao Ibrahim, alaihissalam čovjek neće, neće čovjek, koja, neće čovjek u kufri ili nevjerstvo. Jer kazati da je neko poslanik nakon poslanika Muhammeda s.a.v. to je kufri nevjerstvo. I tako vam se daju, jer takav zaslužuje keramete. Hasan al-Basri, kako spominje šeho li sami nutajmi u svome djelu, al-Furkanu. Hasan al-Basri, ušli su mu havariđije, kod njega šest puta ga traže, odprostite, ovo su bili vojska od, od Al-Hadžađa ibn Jusfa i Trkabija, jednog vladara, nepravednika, koji je razopio Abdullaha ibn Zubeira u Mekiju šest dana ga ostavio na zapetan. Kako spominje Rabi Asim u svom dijelu Lahad u Arbatani i drugi, u svakom slučaju bio je nepravedan, pa je poslao šest puta svoju vojsku da dovedu koga? Hasan Basija. Pa su šest puta ulazili u njegovu kuću, nizu ga mogu vidjeti. On kaže, sjedim i uniđu i kaže, izuđu ne vidim. Ne vide ga nikako da je uviđu. Keramet. Hasan al Basriju. U jednoj se predaji navodi, on je rekao, sam Ibn Temije, kaže da je rekao, da su ga neki od Havariđija uznemiravali. Pa je, kaže, dovu protiv njega učinio, pa istog momenta kada je složio se razumiju mrati. Da je čovjek protiv toga je, a se ne pa ste učinio dovu. Pa to su, e, braći, to su Evlija. Pojte, znate, šta je Evlija? Sada razumijete, ko su to Evlije što spominju ljudi? E, to su Evlije. To su njihova svojstva, to su njihove osobine. Oni su takvi. Nije Evlija čovjek. Evlija ne klanja. Evlija ne postoji. Evlija ne postoji. Šeitanski evlija, nema to je evlije. Evlija propada se sabljama. Kaže, haj, e, ne, evlija propada se sabljama. Jeste videli kada je u Bekman se probao sabljom i rekao, gledajte ljudi, ja evlija, ili Omar, ili Osman, ili Alija. Jeste probadali oni sabljama i vikali, ja evlija. Tim sabljama idi, probadaj je nevjernike tamo na bojnom polju. Oni su zato, oni su da sam sebe probadaš. Jer je poslanik sa ovo sve rekao, podigne sablju na svoga brata muslimana, šta? Jehennem. Pa dobro, kako onda kad probadaš ti same svoje tijelo sa sabljom? Jer ti probadaš drugog sa sabljom da je pokazali kakav ti rani. Šeitanski. To nisu kerameti, dana moja braća. Kerameti su od Allaha te bareke uzala njegovim iskrenim robovima da ih učvrsti na pravom putu ali ti kerameti moraju biti popraćeni dobrim djelima. Zato imam šafija govorio, kada vidim čovjeka da leti po zraku ili hoda po vodi, kaže, nemojte mu vjerovati dok ne stavite njegova djela na vagu Kur'ana i sunna. Jer on stavi, džin ga nosi po zraku. Šeitan mu stane ispod i on hoda po njemu po vodi, ne spati svoje papuče nikako. Šeitan. Šeho je sam minuta ime navodio svoje knjige, jer kaže, neki kaže od otih šeitana, kaže, naredi, ljudi, naredi svom šeitanu, kaže da ga nosi negdje daleko, da ga odnese. Kaže, ovaj ga nosi. Pa da ga nosi ovaj, što je nošen, kaže, La ilaha illallah, vikri. A kad to kaže šeitan, ne može to biti. Kaže, pa šeitan pobigne, on padne i sad se slomi. Kaže da vam, kaže šeitan, tamo imate ime, kaže, kada bih htio, kaže, mogu vam pričati, kaže, o njihovim, kaže, ovako, bajkama i doživljajima, što se imali, kaže, mogli biste jedan veliki tom napisati. Ali kaže, nije ovo, kaže, mjesto da govorim o tome. Pa je spomenuo samo neke priče, neke događaje koji se dešavali tako sa onima koji nisu ovako vrednili. A najveći, draga moja braća, je Vlija na zemlji nakon poslanika vjerovjesnika je ko? Ebu Bekr. Ebu Bekr, radi Allah. Najveći je Vlija. Ebu Bekri je bolji od Lukmana, ali i Selam, i od Zulkarnejna kod one uleme koja kažu da ova dvojica nisu šta poslanici. Ovo su riječi šehekoli sama i brtejmije. Ovako šehekoli sama i brtejmije. Da su oni bolji i od vjerovjesnika i da su bolji od Lukmana, znači da je Ebu Bekr bolji od Lukmana, ali islam, i od Zulkarnena, kod onih koji kažu da ova dvojica nisu poslanici. Mi uz to možemo dodati kazati jeste bolji i od Merijeme, ali islam. Bolji od Merijeme kako god da gledali bolji od Marijeme Alisa. Najbolje stvorenje nakon poslanika sa Ebu Bekra. Nakon njega Omar. Omar radi Allah, za koga je poslanik Salosanem rekao da ima o Omare nakon tebe poslanik ne bi mogla tebe mimo ići nikako. Ti mora biti prvi. Šeitan u hadisma se spominje kada ide jednim dijelom puta, on bježi na drugi dio puta. Ja sam ti nešto praći pojašnjavao, u pa se spominje Peđ, ma leqijeke fi feđin illa seleke feđen gajre feđik. Nikada ne bi tebe sveo na put, ali šta je feđ u arapskom jeziku? Feđ u arapskom jeziku je kotlina između dva brda, kada to brda ovaj se sastaju, pa ima onaj uski prolaz kotlina. E tu kad se sve, šeitan sretio u toj kotlini, on bježi u drugu kotlinu, pa nije bio put, pa je bilo s jednom stranom, sve se trotvarom, i on pa bilo drugi dio, pa ti prije slijedi. Ne može to, nego Neki u drugi, šta, u drugu dolinu, nikako nije blizu tebe, ne može on tebe podnijeti ome, ne možete vidjeti, ne smije pogledati u tebe. O ovoj temi, draga moja braćo, o Allahovim prijateljima, ovo smo kazali, to je sigurno jedna sap iz mora, koje se može puno govoriti, naša djena. Nije stvar o kojoj se priča dalje ili pa, ili predavanje, ili dalje, dalje. To je samo što god više čovjek priča, više otvara vrata i više se može pričati. Kao samo se grana, nikad stiče, nikad pola to te ogranke koje izlaze uvijek imao je takva je vjera, takva je priroda vjere jer vjera se izučila za dan, dva mjesec, dva, tri, godinu ili pet nekada zanimljiva nikome to je kaže ja sam učio tu nešto novo, hoću nešto to mi daje, jeli a, pomaže mi u mome životu i tako dalje a ono što sam učio zastarilo, to je već prošlo pa molim Allah da vare htjela inša Allah htjela da nas pouči na vjeri da nas pouči pravom znanju i da nam olakša praktikovanje vjere a sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam da nas uči od onih koji pomažu ovu vjeru koji pomažu muslimane koji se bolje na njegovom putu da popravi stanja naših porodica i da popravi naša djela a da najboljim od nas naših djela učini zadnja sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam